حمد رحمان را به جامی از دل جان حمد رحمان را به جامی از دل جان راه و رسم مصطفی را رب داد به ما نشان راه رسم مصطفی را رب و داد به ما الله شکر انزاتی ذاتی توفیق داد نشستیم در کلاس شکر انزاتی ذاتی که توفیق داد نشستیم در کلاس افتخار داری مستیم ما همه در این لباس افتخار داریم مستیم ما همه در این لباس الله الله الله الله حمد رحمان را به جامی آوریم از دل و جان حمد رحمان را به جامی غنیمت دل و جان راہ و رسم مصطفیٰ رب و داد بے مانشان راہ و رسم مصطفیٰ رب و داد بے مانشان اللہ اللہ اللہ اللہ ابن ماجہ شک تمام باز ہم دل ہاں حزین چشم بھا ہاں اشبار و گریان زین ودائے آخرین دیدے ہاش کی بارو گریاں زین ودا بان بار دگر لحظه های سخت و جانسوزی که دیده گشته تر لحظه های سخت و جانسوزی که دیده گشته تر حمد رحمان را به جامی آوریم از دل و جان حمد رحمان را به جامی آوریم از دل و جان راه و رسم مصطفی را رب و داد به بمانشان راه و رسم مصطفی را رب و دار به الله الله الله الله هر زمان باشی تو استادم به شادی و سرور هر زمان باشی تو استادم به شادی خوشحالی و سرور شادمان باشی به هر جا از غم و اندو بدور شادمان باشی به هر جا از غم و اندو بدور درس زیبایت به دلها بازدار درس دل ہا باز دادا بے حیات گفت ہایا داد غلی میں دل مارا سبات گفت ہایا داد غلی میں دل مارا سبات اللہ اللہ اللہ اللہ حمد رحمان راب جامی آبری گری بند جان حمد رحمان راب جامی آبری گری بند دین جان راہورس میں مستفارا رب دان شان راہ رسم مصطفیٰ رب داد بے مان شان نازنین استاد جانم مهرتان در دل نشست این ودای آخرین امروز دل ما را شکست تربت راه شما چون سرم بر چشمان ما هر زمان استاد جانم جمع ما را کن دعا هر زمان استا جانم جمع ما را کن دعا هم رحمان را به جامی آوریم از دل و جان هم رحمان را به جامی مزدل جان راه و رسم مصطفی را رب و داد به ما نشان راه و رسم مصطفی را رب و داد به ما نشان هر زمان با بوستان مستاد عزیز سر بلند باشی به هر جا چون توی سرباز دین بار الهی وداع سخت را آسان کن قلب مجروح عزیزان را تو خود درمان کن الله الله الله الله حمد رحمان را به جامی آوریم از و جان حمد رحمان را به جامی آوریم از و جان راه و رب داد مانشان رسم مسارا رب داد مانی شان یا والا سر پر سر مل مرد خدا یاد والا سر خان صفدرم مرد خدا مرد علم و معرفت پاسبان راه مصطفی مرد علم و معرفت پاسبان راه مصطفی بار کافر ایشان را تو خود پر نور و دار بار لاها قبر ایشان را تو خود پر نور و دار یادگار شیخ صفدر از بلاها دور و دار یادگار شیخ صفدر از بلاها دور و دار حمد رحمان را به جامی آوری مزد نجات حمد رحمان را به جامی امی آوری مرد دل و جان راه و رسم مصطفی را رب و داد نشان و رسم مصطفی را رب و داد به ما نشان زین جان گداز قلب ها چشم امروز گریان اشکا خون می شود سر به بالین جدایی آمدین روز ودا ای خدا آسم بگردان این ودا ای خدا ای خدا بگردان ودارا دار خدا سلواد